Cial la passo de la tempo pli rapidigas? Un horo en attendeio strecigas quasau al eternezzo. La trisemaina feriado ali flanque rapide forflugas. Caiu pli oni agigas, des pli rapide la tempo preterflugas onin. Cial? Psicologoi havas portio mirigain clarigoin maljunigiantai homoi ien ca ien povas esti vere malicemai. Malsanetoin, in kiwin oni jam nun havas, lau ili estas tutene nio. Compare cun tio kio attendas onin ancora dum la venontai iaroi. Cai oni jane pribeligias, ili completigas por la caso che oni ne jam mem rimarcis tion. Malitza estos ancau la averto pritio che la dua duono de la vivo passos considerinde pli rapide o la unua. La tempo fin fine for pli cae pli rapide. Tio estas observo cium versaine ciu povas confirmi el propra sperto. Dum en antaua iaroi, unu iaro sentigis ancora ciel tutte longa iaro, nun oni demandas sin, ciu vere de nove estas Christnasco?» Ancaula Ancau la esploristo iconas tiun fenomenon. En studo, psicologoi pridemandis test personoin inter dec quar cae naudec quar iaroi, kiel rapide lau ilia percepto la pasintai dec iaroi estis tracurintai. Fakte la plia giuloi habis la senton che la tempo estis passinta pli rapide. Nur, cio estos la causo? Celcai sciencistoi referenzas alla evidenta calcul exemplo. Ciu metas certan periodon automate en proporcion alla gis nuna vivo d'auro. Por tri jarulino, unu jaro correspondas al triono della gis nuna vivo por octec iarulo tio estos nur octecono. Cai ne estos mirinde che tiu tridecono, quindecono au octecono aperas al oni suffice mallonga. Cai quancam tiu aliro sonas credinda, ne ciui esploristoi consentas cungi. Al mi tiu imago apero suffice matematica, diras psicologo el Friburgo mine pensas che la percepto de la tempo tiel funccias en la cerbo. Ja fine ocasas ancau ofte che sestec quinia ruloi havas la senton, che la horlogioi subite tic-tacas de nove pli mal rapide, nome tiam, ciam ili pensi idjas cae remalcovras la mondon. Ciu conas la paradoxan fenomenon, che giuste tiam, ciam oni enuas cae malmulton travivas, en posta vido la tempo estas pasinta a parte rapide. En la attendeio ce curacisto oni sentas la attendo dauron quasau de duona tago, gis oni fin fine el Vespere oni tamen eble miras, cial la tago iam de nove estas pasinta. Esploroi en maliunuleioi confirmis tiun efficon. Dum la momento, la tempo mal rapide passis por la test personoi, gis habeblis tag mangio, au venis la flegisto. Sezioni pli poste demandis la samain en in de la maliunuleio, kiel rapide la tago estis passinta por ili, ili respondis tre rapide, racontas la psicologo mi pensas che la memoro estas decida por la percepto de la tempo. Iu plida ocasajoi estas memoreblai, des pli longa aperas al ni la tempo dauro. La psicologo scribas en libro che tiu effico respondezas por tio che dum feriado la unua itago e ciam passas mal rapide, dum la lasta itago rapide passas ce la comenzo oni devas plenumi la alveturon, tiam oni esploras la circa cae travivas multe cetio. Cio estas nova. Set post celcai tagoi enšteligas cutimoi, oni accetas ciu tage ce la sama bacisto la bulcoin, cae ancau la voion alla plagio on intertempe bone conas. Cae subite la feriado multe tro rapide estas pasinta. Cio ocasas dum la dauro de feriado, tio estas ancau transpensebla alla vivo, diras la psicologo. La multai unuai foioi, ciuin oni travivas en iunaggio, forte restas en memoro. La unua kisso, la unua biero, la unua cun loggiado, la unua propra salairo. Se oni poste estas geezi ginta dec quiniaroin, cae ciu tage veturas al officeio, cae ciu somere restadas en la sama ferieio, tiam la tempo forflugas rapidege, li diras. Sed pritio ni ancau mem culpas. Pli agigiantai homoi estas mal pli malfermai por novai aferoi, ciel onis cias tion el la evolua psicologio. Sed ju pli da novajoi cae emoziajoi oni travivas, des pli da ili engravurigas en la memoron, cae des pli forte mal rapidigas la vivo, en posta vido. Tio ancao signifas, ciu povas mal rapidigi sian sentatan tempon, la slosilo por tio estas mal fermis sin por novai aferoi, cae travivi ancora foie unuain foioin. Tio validas ancao se ec nur temas pri la unua leziono de piano au la unua voyaggio tutte sen accompano.